wacht. Nu weet ik waar het ja. Dit is ook koud in die jaren in de jaren. Naomi. Naomi. Hier's nog 'n man en vrou wat herberg soek. Hallo Beefie. Al ons kamers is vol. Ons het geen plek meer nie. My vriend, mag ons maar binnekom. Ek en my vrou het ver gereis en ons is baie moeg. Ons soek net 'n plek om te sit en verwy julle gesels. Kom in, vrou. Hier's water om te drink. Kry genoeg. Van waar was dan u rus? Ons kom van Nasaret af. Dit is baie ver, maar die Here het ons krag gegee. My vriend, het jy regtig geen kaart meer? Nie een nie. blijf hier Maria, maar moenie bekommerd wees nie. Ek sal nog by ander herberge gehoor en ek sal vir ons plek kry om te blijf voor dit donker is. Dis goed so, ek weet jy sal versien. My vriend, ek het nog so spaasiekie hier achter in die binnenhof oor. Uh, dis, dis nou nie die beste nie, maar uh, ek sal vir julle vast strooi daar bring en net wat julle nodig het. Dis reg al wat ek oor het om te of jy kan dit neem of laat. Prys die Here. Ons sal dit definitief vat. Ek kan regtig nie verder nie. Nou laat ek jou daarheen lei. Maar dis is so. Ek sou so graag jou iets bekers wil gee. Maar ons eie kamer het ons afgestaan. Ons slaap vannag hier op die bank. Ek is nie

from hopefulness.